Hodo iporos kai touche Hodo iporos pollen hodon dianusas, annusas e peide corpo e suneketo pe son frear e koimato Mellon tos de autou hoson upo catapiptein he touche epistasa kai die geirasa auton eipen O houtos Eige epeptoocheis, ucan ten se autu abulia, al eme eitior. Huto polloi ton anthropon di heautus dustu hesantes, tus theus aetiontai.